بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح, فسيح جناته وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها یعنی شاید یک امری که دلالت بر وجوب میده قرینه بیاد دلالت بده که اون امر یا مستحبه یا مباح یا مستحبه یا مباحه و دیگر احکامی که روش مترتب میشه اما مندو قال اولا الناس قوله و اشهدو اذا تبایعتم اشهد امر به شاهد گرفتن در بیع خرید و فروش درسته امر خداونده خب حالا یک شخصی میره یک عدسی لوبیایی چیزی از مغازه میخره بدون شاهد حکمش چیه بیع درست درستی خودش و صاحب مغازه شاهدی هست اونجا نیست خب خلاف امر خداست حکمش چیه درست اون بیع باید درست نباشه اگر بگیم ظاهر بر چیه بر وجود و اشهد الى تبایعت فالامر بالاشهاد على التبایع للند شاهد گرفتن بر بیع خرید و فروش بر چیه ند دلیل صارف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من عربي ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم در بخاری داریم رسول الله صلی الله علیه و در مسلم و احمد داریم سندش رسول الله صلی الله علیه و اسبی را خرید از عربی هم نگرفت یعنی شاهد باشن روی اینکه رسول الله صلی الله علیه و این معامله را انجام داده ثانیا الاباحه یعنی شاید امر دلالت بر اباحه بده وأكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر او جوابا لما يتوهم أنه محظور يعني بعد از اینکه یه چیزی نهی بعد از اون ام بشه مثلا مثال میده مثاله بعد الحظر یعنی یعنی بعد از اینکه خداوند نهیش میکنه قال تعالی و اذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم فاصطادوا یعنی بعد شما حلال شدید از احرام بیرون اومدید سید بکنی آیا سید کردن واجبه؟ واجب نیست اباح هست میخوای سید بکن مثلا بحث اصل در غذا خوردن چیه؟ اباح هست پس اینجا امر چه قرینه دلالت میده بر وجوب نیست؟ قرینش اینه که امر بعد از حذر اومده بعد از نهی اومده قال فالامر بالاسقياد للاباحه لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم یعنی شما حق ندارید سید بکنید در حالی که شما محرمید حالا از احرام بیرون اومدید فاستادو سید بکنید این سید بکنید به معنای اباحه هست نه به معنای استحباب یعنی مستحب هم نیست بگیم حالا سید کردن هم مستحب شخص بره سید بکنه و مثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج خب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت خذوا عني مناسككم مناسکتون از من بگیرید وقتی گفت مناسک از من بگیری بس باید به ترتیب باشه برن رئیم جماعت کبرا بکنن سپس برن توافق افاده سپس به ترتیب باید برن قربانی بکنن و حلق بکنن خب صحابه عقب و جلو بردن خب رسول الله صلی الله علیه و وقتی گفت افعل ولا حرج انجام بده و هیچ حرجی نیست یعنی چی یعنی شما نه مکروه انجام دادی و نه هم حرام کارتون چیه مباح مستحب که نمیتونیم بگیم نمیشه خلاف فعل رسول الله مستحب باشه حداقلش یه مباح قال افعل ولا حرج في جواب من سأله في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض يعني روز عيد روز رمي جمعية كبرى بشه تقديم يكي برديقري قال ثالثا التحديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بسيط اعملوا بما ش... اعملوا ما شئتم فرمودی خدا من بعد فمن شهد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فذكر الوعيد بعد الأمر فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد يعني اینجا بيقول اعملوا اي لا تعملوا مثلا تهدید داره بيكون اگر انجام دادي اینجا ان امر اعملوا ما شئتم اینجا امر به چیه تعیین و تحدید یعنی عقوبت اگر فعل بد انجام دادی خدا آگاهه هرچند که اینجا اعملو در باب بعید اومده یعنی شما انجام بدید یعنی اون کار بدی که انجام بدید بدونید که اینجا از باب خبر اومده این کار کردید این انشاء از باب خبر اومده شما اگر این کار کردید خداوند بس بصیر بر اون کارتون فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر آیا ما حق اختیار داریم مؤمن بشیم یا کافر بشیم اختیار داریم اختیار نداریم فمن شاء این مش این مشیت یعنی اسباب خبره همونطور که قبلا ما در بحث خبر رو انشاء داشتیم که اینجا اسباب یعنی این فلیؤمن فلیکفر اسباب وجوب نیست اسباب چیه اسباب تهدید اسباب تهدید ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي یعنی با قرینه یعنی چهارمین حالت شاید یک قرینه بیاد امری که بر فوریت بره به تراخی یعنی مدت دار بشه زمان دار بشه یعنی قرینه بیاد دلالت بده که اون امتصال اون فعل انجام دادن اون فعل مدت داره مثل مثال قضاء رمضان قضای روزه رمضانی که مثلا مریض نگرفته یا زنی که حائزه فانه مأمور به لكن دل الدليل على انه للتراخي ما وظیفمونه که گفتیم همونطور قبلا گفته اصل و که امر فورا انجام میشه علیکم السلام فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه میگوید که من روزه رمضان بر من بود نمیتونستم قضا بکنم به خاطر جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر که حق رسول الله رو خوب ادا بکنه نمیتونستم قضا بکنم تا رمضان بعد خب اینجا اگر فعل عایشه رضی الله عنها اشتباه بود باید رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگفت و یه قاعده فقهی داریم میگه که تأخیر عن وقت الحاجتی تأخیر البیان عن وقت الحاجتی لا يجوز درست نیست یعنی فعل عایشه منکر باشه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلاح نکنه تأخیر این بیان از اون وقت یعنی فعل عایشه اشتباه باشه بعد رسول صلی الله علیه و سلم تاثیر نکنه حالا این مثالی که داده داده میشه و شیخ میزنه بر اینکه امر بر تراخی هست در صورت یک قرینه مثل اینجا باشه ولو كان و محرما ما اقرت عليه عائشه رضی الله عنها یعنی اگر اینجا امر بر فوریت بود هیچ وقت عایشه تقریب نمیشد تایید نمیشد از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما لا يتم المأمور إلا به كما قبلا قلت ما لا يتم الواجب به فهو واجب مثل وزوب رأيه نماز إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به كان ذلك الشيء مأمورا به يعني اگر فعل مأمور مترت يعني بدون ان فعل انجام نشه ان فعل مأمور يعني بوزو ما مأمورين بهش برايه نماز تو که نماز بهش مأموری فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا اگر واجبه واجب وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا اگر مندوبا مندوب میشه مثال الواجب ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا مثلا کسی لباس داره میخواد نماز بخونه حکم خریدن لباس براش یه که عورتشو بپوشونه واجب شون ستر عورت واجب ومثال المندوب التطيب للجمعة خشبك أدنى خذ مرود الجمعة مندوب فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا يعني این مندوب انجام نمیشه مگر با خریدن عات خریدن عات حكم چیه مستحبه چرا چون خدم رو خوشبو بکنیم با عطر برای روز جمعه شيء مستحبه وهذه القاعده في ضمن قاعدة قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها وسائل حكم مقاصد را بهش میگیریم مثلا بالفرض همونطور که مثال زديم در بحث ستر أوراد چون نماز بدون ستر أوراد درست نیست فس خريدن لباس براي ستر أوراد واجبه در اون حدی که چی اون ضرورت را ضرورت را یعنی تا اون حدی که عورت ما رو بپوشونه تا اونجا یعنی خریدن یک ازار واجبه حالا میمونه خریدن ردا که بر سر دوش باشه حالا اون دیگه بحث حکم استحباب را پیدا میکنه چون از ضرورت و تقدر به قدرها هر ضرورت مقدر میشه به قدرش یعنی تا اون قد تا پوشیدن بین ناف و بین زانو بین این واجبه ولی ما بقیش دیگه حکم چی رو پیدا میکنه حکم مستحب چون الله بحث اینه که آیا لا یصلیان احدکم وليس على عاتقه شيء نماز نخونه کسی که روی شانش لفظ شد من اشتباه گفتم ولی ليس خب لیس علی عاتقه شيء نماز نخونه کسی که روی شانش چیزی نیست حکم کسی که الان نماز خون روی دوشش چیزی نیست حکمش چیه نمازش درست درست نیست شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگوید نمازش درسته نمازش درسته و صحیحه حالا بعد چه قرینه ای هست که این نهی رسول الله دلالت بر فساد نیست این شیخ رحمه الله در جلد دوم فتح دجل اونجا مفصل شرحش میده و استدلال میکنه به به احادیثی که در این باب وارد شده از اون اصحابی که نماز خوندن در ازار و رضا بر نبود این یک قضیه و قضیه دیگری که شیخ مثال بهش میزنه بحث حجاج که عمم بهی بلوا میگه که میگه که کسانی که اصلا در مزدلفه و غیر حرج میشه بر اونها اگر بگیم که اگر نمازشون باطله اگر از دوششون اون احرام بردارن دیگه خیلی حرج میشه خصوصا وقتی که خیلی هاشون اون قضیه برشون واضح نشده و روشن نشده قال النهی تعریفه النهی قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء اونجا قول يتضمن الطلب اونجا قول امتثال الامر اونجا امتثال امر اینجا امتثال عدم عدم انجامه یعنی دستور به انجام ندادن درخواست شریعت از دست کشیدن الكف دست کشیدن بر وجه استعلا گفتیم اون شخص از بالا یعنی اون کسی که ام میکنه شارع خدای خداوند و پیامبرش به صیغت مخصوصه این یعنی بالاخره وقتی که میخواد یه چیز من بکنه من یک ادوات خاص خودش داره این ادواتش بهش خواهیم پرداخت و هی المضارع المقرون بلا الناهیه مثل قوله تعالی ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع نهیه شاید لا نهیه باشه شاید لا نافیه باشه چه موقع هست حالا اینجا هست که شیخ میاد این قضیه رو تفکیک میکنه و میخواد بیان بکنه که چه موقع لا دلالت و نهی میده فخرج بقول بقولنا قول الاشاره فلا تسمى و وان افادت معنا وقتی گفتیم قول دیگه اشاره شاملش نمیشه یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اشاره مثلا به تا اون کار انجام نده وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل أمر طلب فعل إنجا طلب دست و وخرج بقولنا على وجه, وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن بحث درخواست تقاضا وقتی گفتیم بر وجه استعلاء یعنی دستور دادن یک فعل از بالا به نه بر وجه چی خواهش و تمنی و ترجیح وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل الدع اترك كف ونحوها يعني إن صيغة مخصوص که شريعة ميات میاد که دلالت مثل دع رها أترك تركو كف دست بکش ونحوها أسين الفاظ فإن هذه وإن تضمن طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا فتكون أمرا لا نهيا يعني وقت که میگه دع امره امر به انجام ندادن و يستفاد طلب الكف بغير صيغه النهي يعني شاید برداشت بشه ما یک فعلی رو انجام ندیم دست بکشیم از یک فعلی با یکی از ادوات و صيغه های لغت عرب بغیر از صيغه نهی یا به صيغه نهی لا مثل ان يوصف الفعل بالتحريم أو الحذر يستحلون الحرى والحرير چازش برداشت میکنین حرمت زنا حرمت موسیقی حرمت پارچه ابریشمی برای مرد حرمت خمر اینها برداشت میکنن از یستحلونه يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او يرتب على فعله عقاب فعلش عقابي صورت بگیره او نحو ذلك این مسئله خیلی مهمه هم در بحث یستحلون الحر الحلیل معازف یوسف جدیع یک کتابی داره در بحث باحی آهن میگه که میگه که شاید اینجا که تبدیل به خوک میشن اینها و کوه بر سر اونها خالی, خالی میشه و خراب میشه اینجا نه به خاطر موسیقی هست نه به خاطر موسیقی هست اینا به خاطر چیه زنا هست و اون محرمات خب سوال چرا نگفت بخاطر نمیدونم بخاطر شکل و قیافشون موهاشون اصلاح نکردن نکردن ریش زدن نزدن یا چیزهای دیگه مثلا زن و شو رها کردن نکردن چرا مثلا چیزهای دیگه مثال داده نشد چهار تا چیز بر اساس این چهار تا چیز اومد عقوبت برشون فرستاد آیا اصلا معنا داره اگر ما بگیم که عقوبت بر آنها نازل شده به خاطر خدا این چهار تا چیز رو ذکر کرده سه تا چیزش حرامه یکی چیز آهنگش مباحه میشه نه ممکن نیست یعنی قوم لوط عذاب ببینن بگه لواط میکردن و نکاح میکردن ازدواج میکردن یعنی عذاب هم به خاطر ازدواج هم به خاطر لواط میشه نمیشه عقوبت وقتی که نازل میشه و ذکر میشه یاد میشه نابود کردم به خاطر این یا نابود میشم به خاطر این اون چیزی که به خاطر اون تهدید شدن و اون چیزی که به خاطرش عقوبت دیدن به خاطر چیه چیز محرم غیر ممکنه که وعید بر چیز چی بیاد بر چیز مباح بیاد این ممکن نیست بس يرتب على فعلی فعله عقاب عقوبتی بر فعلش بیاد او نحو ذلك مثل این از انواع تهدیدات مثل صنفان من اهل النار یا لعن الله الواصله والمستوصله لعن بیاد و یا چنین بعیدی بیاد قال ما تقتضیه صيغه النهي مقتضى صيغه نهي چیه صيغه النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده وقتی که شرع یه چیزی من بکنه دلات بر حرمت میده بر حرمته فمن الادله على انها تقتضي التحريم یعنی از دلیل هایی که دلالت میده نهی بر تحریم و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهو چیزی که نهی کرد انتها بکنید و ما آتاکم الرسول فخذوا چیزی که بهتون آورده بگیرید انجامش بدید چیزی گفتید گفته انجام ندید دیگه دست بکشید فالامر بالانتهاء ما نهاکم عنه فانتهو امر به انتها فانتهو امر به چیه انتها دست کشیدن از آن چیزی که گفته انجام ندید عما نهى عن یقتدی وجوب لکی اونجا گفتیم اصل بر امر بر چیه بر وجوب اینجا خدا فانتهو امر میکنه بر انتها از فعل محرم و من لازم ذلك تحریم الفعل و لازمش اون فعل حرامه و من الأدلة على أن أنه يقتضي الفساد یعنی نه مقتضاش فساده من عمل عملا نیست علیه امرنا فهو رد کسی عملی انجام بده که امر ما روش نباشه اون عمل مردوده باطله ای مردود و ما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلی الله عليه فیکون مردودا یعنی اون چیزی مثل ما مثال زدیم مثل نماز عوابین کسی که شش نماز حاجت اون چیزی که رایج تو کتاب ها نوشتن بر اساس احادیث موضوع دروغ حکم این نمازها حکم اون ها گفتن در مسجد حکم اونها چیه؟ باطل فاسده و اون شخص رقوبت میشه به خاطر دینداریش به چی؟ به این چیزهای باطل هذا و قاعدت المذهبی این مذهب کی؟ حنابله مذهب حنابله است چون شیخ مقرر مدرسه حنابله داره درس میده جمهور اختلاف دارن در قضیه آیا نهی مقتضاش فساده یا نه یعنی اگر شرع نهی از چیز بکنه آیا اون چیز فاسد میشه یا نه حنابل مطلقا نهی را در بر فساد میگیرن ولی جمهور نه مثل الان به عنوان مثال من فقط میگم مثل نماز در زمین مقصوبه زمین مقصوب یا در لباس دزدیده شده خب درست نیست یا شرمن کرده تهدید کرده حالا یه شخصی خون نماز نمازش صحیحه صحیح نیست نزد حنابل صحیح نیست حالا این گفتم یعنی بین جمهور و حنابله این اختلاف در این مسئله فقهی هست هذا وقاعدة المذهب في المنهي عن هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي لا تفسير يعني اگر یه چیزی نهیت شد باطله یا صحیح همراه با گناه ان يكون اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عن او شرطه فيكون باطلا شرط صحه نماز حلال بودن لباس درسته نواح بودن لباس ستر عوره جز شرط صحت نمازه حالا کسی لباسش لباس دزدیده شده بود حکمش یه حکمش باطل اون نماز باطل هایی گفتم داره میگه در مذهب و خودش مقید کرد و هذا قاعده فیلم المذهب بحث مذهب حنابلة رو داره میگه ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين الله به من مسائل حتی که مسائل مسائل صحیحیه در بحث أولين نهي که برمیگرده به ذات مثلا نهي از روزه گرفتن در روز روز عید خود اون روزه حرامه خود اون روزه در روز عیده حرامه پس کسی روزه گرفت اون روزش باطله چی میخواد روزه فرض باشه چی میخواد روزه مستحب باشه اون روزش باطله مثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البي بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة از بيعهای فاسد روز جمعه بعد از ندا ندای دومی گفت ندایی که امام بالای سر منبر میره این بیع فاسده و همچنین از بیعهای فاسد بیع حر آزاد بیع خوک اجناس حرام بیع سگ حکم خرید فروشش چیه به ذات اون چیز برمیگرده به ذات اون چیز برمیگرده این خرید و فروش ها باطل فاسده فستر العورة شرط لصحه الصلاة فإذا سترها بثوب منهی عنه لم تصح الصلاة لعود النهي لشرطها شرط صحة نماز ستر چون شرط نمازه بس در نتیجه نماز اون شخص باطله چون عورتشو فلسترها بثوب منهي عنه اگر خودشو شو لباسی که ممنوعه مثل لباس حرير یا لباس دزدیده شده لم تصح الصلاه لعود النهي الى شرطها ومثال العائل الى شرطه في المعامله مثالك بمعاملة به النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحه البيع كسي بياد جنین در شکم مادر جنین در شکم گاو مادر مادر گاو مادر است یا گاو باشه یا شطور باشه حکم فروش جنینی که در اون شکم اون گاوه یا شطور هست حکم فروش اون جنین چیه اون بیع بیع درست یا درسته اون بیع نادرسته چرا چون باید مجهول نباشه اون چیزی که میخوام بخریم مجهول نباشه اینجا این خرید و فروش رو چیز مجهولیه فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع بعد علم بالمبيع داشته شيء فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه إن بيع باطله بقاطر إنك اینکه از شروط بيع در اون بيع نيس بيع مجهوله ومعلوم نيس بيع معلوم نيس مجهوله ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة أمر خارج العبادات النهی عن لبس اللجل عمامة الحرير جزء شرط نماز عمامه پوشیدن جزء شرط صحت نماز نیست حالا کسی عمامه دوستی عمامه ابریشمی به سر کرد حکم نمازش چیه درسته چرا چون شرط صحت نماز عمامه نیست ولی اگر عورتش پوشون اونجا هست که میگه شیخ میگه نمازش باطله النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها چون این نهی دیگه به نماز بر نمیگرده و شرط نماز بلکه به امر خارج از نمازه و مثال العائد الى امر خارج في المعامله النهي عن الغشي فلو باع شيئا مع الغشي لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه یک شخصی تغلب کرد غش کرد معاملش مثلا اومد مثل همون بیعی که ما داریم بیع مصغا بزی را فروخت شیرشو بسته بود سینای حیوانو بسته بود که شیر درش حد بشه شخص میبینه فکر میکنه بله این خیلی شیر داره حالا گاوه یا بوزه فکر میکنه خیلی شیر داره او غش کرده حالا این غش کرده حکم این معامله چیه درست یا درست نیست رسول الله صلی الله علیه و سلام ان شاء او ان شاء رد رده معها صاع من تم اگر خواستی بوزو نگه میده دست خود یعنی بیع صحیحه بیع صحیحه چرا چون غش یک امر خارج از خود اون چون بیع معلوم بوده و شرط اون مبیع که معلوم باشه معلومه پس اینجا غش صورت گرفته روی امر خارجی و شیر الان این شیر توش غش بوده به خاطر همین میتونی نگاه بداری و میتونی هم بر ولی به شرط چی؟ یک سا خورما دو کلیونیم نیم همراه اون اون بوز بر بگردونی وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها شاید نهی از تحریم بره روی کراهت یا از باب نصیحت باشه از جمله الکراهه مثل لذلك بقوله صلی الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول حكم دست گرفتن به شرمگاه در حال بول حرامه وقتی که ادرار میکنه دست به ذکرش میگیره میگه نه کراهت چرا فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهه نه دلیل بر کراهت چرا لان لان الذكر بضعه من الانسان والحكمه من النهي تنزيه اليمين والحكمة من نه تنزيه چون ذکر انسان رضی از اعضای بدنه انما هو بضعة منك در حدیث دیگه داریم وقتی که اون شخص گفت یا رسول الله دستم به ذکرم بخوره بوزون باطله گفت انما هو بضعة من رضی از اعضای بدنته پس اینجا شر از باب تنزیه نه تحریم از باب تنزیه نزاهت دست پاک بودن دست چون انسان باش غذا میخوره شاید بول به دست انسان بخوره شرع اومده چیکار کرده شرع اومده گفته دست به زکرت نگیر بس اینجا ما این نهی را از تحریم وردیم به کراهت با حدیثی دیگر اونم حدیث انما هو بغعتون من اگر بر حرمت بود اگر دست گرفتن به زکر خارج از ادرار بر حرمت اگر مطلقا بر حرمت بود خارج از بل کردنم من شدیم یعنی مثلا الان یک کسی سوال میکنه من دارم آبتنی میکنم ذکرم و دست راستم بشورم نشورم چی میگیم میگیم مشکلی نیست درسته میگیم مشکلی نیست شستن مشکلی نیست یعنی کرا حد, حد, حد اکثرش بگیم حد داره ولی بگیم حرامه خیر از چون از باب تنزیه چون اونجا مقید شده لا يمسن احدكم ذکره بیمینی و هو یبول مقید شده به حال بول چرا چون مذنه چون احتمال بر چی هست اینکه نجاست به دست انسان برخورد بکنه و چون خارج از اون این احتمال نیست احتمال نجس بودنش نیست بس چی بس در خارج از ادرار کردن مباحه و در حین ادرار کردن این نه بر تنزیه نظر تحریم این گفت نزد جمهورا اختلاف توش هست قال الثاني الارشاد منه الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل, كل صلاة أعني, على أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا تدعن رهانكم رهانكم بعد صلاة نماز دي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حكم أذكار بعد النماز وجوبه يا مستحب أذكار مستحبة بعد النماز اذکار مستحبه هیچ کس نگفته قاطبتا هیچ کس نگفته بر وجوبه پس این لا تدعنا دلالت بر حرمت نمیده که حرامه کسی این رو ترک بکنه حرام اگر کسی این ذکر رو ترک بکنه این دلالت نمیده بلکه دلالت بر ارشاد میده توصیه میده من يدخل في الخطاب بالامر والنهي کی شامل این امر و نهی میشن الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل كسك در ضمن امر النهي وارد میشه مکلفه كسك بالغ عاقل عاقله فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا للتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها يعني بعد یک بچه مکلف نیست یعنی اگر نماز نخون مرتکب حرام نشده محافظه نمیشه چون مکلف نیست کسی که بچه هست کسی که دیوانه هست اینا مکلف نیستن یعنی اگر دزدیدن دیگه دستش قطع نمیشه اگر نهی میشه زج میشه به خاطر تعذیب بشه مرو بس مرو صبیانکم بالصلاه فی السبع واضربوهم فی العشر این اسباب چیه تربیت خرجت بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره از عاقل مجنون خارج میشه تكليف نمیشه ولی که من میشه از اینکه به مال دیگران تعدی بکنه او افساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه دیوانه بیاد مسجد نماز بکنه نیت داره برای نماز ما دیگه نگفتیم شرط صحت نماز نیته دیوانه نیت داره نمیدونه اصلا که مأمور مأمور به این نماز نمیدونه ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي من فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل میگه که در این مسئله زکات مال بچه وارد نمیشه مال بچه یتیم چرا چون زکات بر مال بر مال نه بر بچه زکات بر مال نه بر بچه این نزد جمهور نزد احناف این نیست درسته مگه اگر ما اشتباه گفتیم دیگه صاف بکنن کمکمون بکنن که یه قول معروف هی درس پشت سر هم شاید لغزشی از ما رخ بده یعنی جا بگیم این اختلاف هست در بحث اینکه آیا مال یتیم روش زکات هست یا نیست اختلاف از قدیم الایام بوده و مذهب صحابه عمر و عایشه و عبدالله بن عمر پنج از صحابه چنانچه با اسانید صحیح ازش روایت شده در مصنف ابن شیبه مصنف عبدالرزاق از پنج از صحابه ثابته بر فرضیت و حتمیت زکات از مال یتیم برخلاف آن چیزی که در مذهب احناف است و اینجا هم شیخ هم همین ترجیح میده که زکات بر مال نه بر زکات بر مال نه بر اون شخص مثالم میزنه میشه دیگه که مثلا بالفرض اگر شخصی بچهش رفت مال کسی را تلف کرد آیا غریمت عوض بر ولیش میفته نمیفته بچه مکلف نیست رفته مال کسی را تلف کرده بچه یک از شما بیاد موبایل منو خورد بکنه این موبایل من هدره یا اینکه باباش باید تعویض بده باید عوض بکنه پدرش باید پدرش عوض بکنه پس اینجا عوض شد بر مال زکات هم بر چیه؟ بر مال نه بر بچه و تکلیف بالامر و نهی شامل للمسلمین والکفار تکلیف به امر و نه هم برای مسلمان هم برای غیر این بحث اصولی هست که آیا کفار هم به فروع شریعت امر شدن دستور داده شدن یا نه این یعنی مؤاخذه میشن که نماز نخوندن یا نه لیکن الكافر کافر، لا يصح منه فعل المأمور بهی حال کفرهی کافر معمول بهی هست اون چیزی که ترجیح میده شیخ ولیکن اگر انجام داد پذیرفته نمیشه چرا لقوله تعالی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و رسوله چون کافران خداوند ازشون قبول نکرده اعمالشون حسن زکاتشون و دیگر چیزاشون ولا يؤمر بقضاء اسلم اذا اسلم اگر مسلمان شد امر به قضاش نمیشه لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف غفران شده بخشش شده پس مكلف بودن كي اینجا با اسلامشون بخشش روی فعلشون واقع شده يعني اگر مكلف نبودن هیچ وقت بخشش حاصل نمیشد و وقوله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما قبل ما كان قبله حد میکنه از بین میبره اونجا خداوندم لفظ مغفرته و وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر معاقبت میشه بر نمازهایی که نخونده اگر بر کفر بمیره اگر بر کفر بمیره لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر چرا شما جهنميش قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين إن چيزهاي هست اینها اشاره میکنن نماز نمیخوندیم غذا مسکین نمیدادیم و دیگر کارهای کفری که انجام میدادیم سبب شد که ما جهنمی بشیم پس اونها مکلفن به فروع شریعت موانع تکفیر الان 50 دقیقه شد موانع هم خیلی نیست بکنم تا اینجا نهیو میخونیم دیگه بعد از از دیگه دوباره شروع میکنیم عام و خاص رو قایم کنیم قال موانع التکلیف للتکلیف موانع منها الجهل والنسيان والاکراه یعنی موانعی هست از تکلیف یعنی شخص مکلف نیست بیهوش شده خواب رفته دیگه مکلف نیست به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنه تدل على صحه حديث شيخ ام شيخ الباني والنبوي و دیگر ائمه تحسين کردن بحديث حدیث صحیح است امت عفو شده تجاوز یعنی عفو شده گذشت شد ازشون در مقابل اشتباهشون در مقابل فراموشیشون و در مقابل اون چیزی که اجبار شدن روش فالجهل عدم العلم فالجهل عدم العلم کسی دانا نباشه ندونه فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحریمی فلا شيء عليه یک شخصی حرامی انجام بده مثلا بالفرض الان یک شخصی بیاد بگه من نمیدونستم که در مقابل جماع باید غسل بزنم حکم نمازایی که خوندم چیه باید قضا بکنه دیگه خیر جهله جاهله اینجا دیگه معذور میشه به اون جهلش من تکلم فی الصلاه جاهلا مثلا مثال میزنه سر نماز کسی جاهلانه نمیدونه همونطور که در زمان رسول الله یک از اصحاب عکس زد بعد یکی گفت ارحمت الله آیا رسول الله گفت اعاده بکن نه چون جاهل بود به حکمش چون جاهل بود به حکم حرف سر نماز كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اگر یک شخصی واجبی رو ترک کرد ندونست که برش واجبه لازم نیست که قضا بکنه مثلا یک شخصی میگه که من ده سال زکات ندادم نمیدونستم که اینقدر عقوبت داره حرامه ده سال زکات ندادم حکمش چیه بگیم مال این ده سال رو کاملا زکات یا مال امسال میگیم از امسال شروع کن زکاتتو بده لم يلزمه قضاؤه إذ كان قد فات وقته بدليل چون وقتش گذشته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات هم النماز الان مثلا یک شخص نمازش الان خونده نمازش سه باز نماز تعاده ولكن اون نمازهایی که گذشته اینطوری خونده اون مسیح صلاه گفت اون نمازات جبران کن دیگه شخصی که ما قبل نمازاش نه اون نمازی که در حال انجام میده باطل بوده دیگه مأمور به چی؟ مأمور به اعادش نیست و انما امره بفعل الصلاه الحاضر على وجه مشهور بکن دستور بهش داد که همون نمازی که اشتباه خونده را اصلاح بکنه و النسیان ذهول القلب عن شيء معلوم یعنی اصل نسیان فراموشیه که قلب غافل بشه از یک چیز معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه یک شخصی یه کار حرام انجام بده از باب نسیان فراموش کرده که این فعل حرامه مثل محرم فراموش کرده نه اینکه نمیدونه فراموش کرد ناخونش آیا فدیه روش هست یا نیست اگر گفتیم ان الله تجاوزه اینجا دیگه عفو میشه ولی که جاهل نمیدونه ناخونش جاهلان اینجا میشه فرق میکنه علما فرق میزن چون اینجا میگه اینجا بحث علم به این چیز واجبه علم به این چیز واجبه به خاطر همین فرق میزنه بین دو تا قضیه قال كمن اکل قال ذهول قلبی عن شيء معلوم فمتى فعل محرم ناسيا فلا شيء عليه كمن اكل في الصيام ناسيا مثال زد بس بحث کسی که فراموش کرد در که روزه بود غذا خورد و مت ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسیانه کسی اگر در حال نسیان واجبی را فراموش کرد چیزی برش نیست ولكن علیه فعله اذا ذکره وقتی که یاد میاره باید انجام بده مثلا شخصی نماز فجر بیاد بود نماز فجرش خوند بیاد آورد که نماز عشا نخونده باید همونجا حتی اگر وقت منهی عنه هست باید در همون وقت نماز عشا را بخونه فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه إكراه كسي إكراه بشه برای شيء حرام كان جون بده كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان مثل قتي دستور داده بشه كلمة كفري بگه قلبش هم راضی نیست ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه على الإكراه مثل قتي من بشه از نماز این خط کتکش بزنه که نتونه نماز بکنه این شخص دیگه چیزی برایش نیست و علیه قضاءه اذا زال یعنی اگر بهوش اومد یا مثلا حالش خوب شد دیگه اون نمازایی که نتونسته بکنه باید بخونه کمن اکره على ترک الصلاه حتی خرج عن وقتها و خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه اگر اکراه است بین بره دیگه باید اون وقت بکنه و تلك الموانع انما هي في حق الله این حقوق خداوند لأنه مبني على العفو والرحمة مبنوش عفو رحمته أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحبه صاحب الحق بسقوطه والله أعلم إن اگر کسی كدوسي حرام دوستی حرامه مال کسی رو دوستی بر بگردونه أنا نگردونه بايد بر بگردونه اون حد دیگه نمش نمیشه اگر 100 سال قبل باشه اون مال بشه والله اعلم صلى الله على محمد وعلى آل محمد